mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndakuramutse wowe uri kutegabira radiyo isanganiro nongere ndaguha ikaze muri kino kiganiro utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango yayayayaha muntu utumvira iyi urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ikiganiro cy'uno munsi kidushikana mu ntara ya mwaro neza na neza mu kigwati kiri ku musozi gihinga muri komine kayokwe ni ikigwati kibamwo abaterambere benshi bita batwa bakaba bagizwe n'imiryango irenga mirongo itandatu muri kino kiganiro muraza kumva ingene bibagora kuronka inkwi zo gukinjika ibifungugwa na rya batagira amatongo ngo bashobore guteramo ibiti byo bafasha muri byinshi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ibitara bya leta byegereye icyo kigwati bikaba bikingiwe bisigura ko atabuja guca igiti canke ngo asenyeyo idoni idoni muri kino kiganiro wateguriwe na Kristela Nizigama kuri Kuriyo akaba yamfashije gutororokanya amajwi ndaguhaye ikaze Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro nk'uko narimajije kubivuga tuje mu kigwati kiri ku mutumba gihinga muri komine kayokwe aho ni mu ntara ya mwaro aho abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa batwiganirira ingene bibagora kuronka inkwi zo gukinjika aho ni mu gihe batagira amatongo yo guteramo ibiti eka niyo bagiye mu matongo ya leta barafatwa kuko bibujijwe gusenyayo baganira na ruhande kuri yo nk'uyu abanza kutwidondora nitwa nkuru nziza penina nkuru nziza penina muri ngaha mu kigwati cy'igihinga muri komine kayokwe mbe mufise nk'imyaka ingahe ntawe ushobora kurima ngo aronke ibyo azoguma ajya kugeza azokoza ibindi turarima nyene gatoya hama duhetse tugasha dutangura kuyerera hari igihe uyerera ukabura Ah, mugataha niko bimeze none aho uvuze mu muja kurondera nk'inkwi mura murondera hehe neza na neza inkwi turi abantu biciye hafi na hafi tukaca tugenda tukabafasha nko guseha ibiti hama bakaduha turya duto duto hama tukaza tugacana abo biciye muvuga baba biciye kugira bagire bacana amakara biroroha kuboneka mukabaronka byoroshe oya ntibyoroha rwose ahandi mushobora kuzikura iyo mutarose aho babiciye ibiti haba ari hehe ahandi dushobora kuzironka urayerera ko atahantu ujya gusatura ko utajya mu gitara cya leta urayerera nyine ukaronka ubuntu buto buto ataco bumaze udashobora kuva no hambavu ngo uje nk'ahantu urashira nk'umuntu barabonanye igishitsi ukaca ugenda nta ntabwo wakora gusa urinda gukora ari nk'usasira inka ukagira ugaca uyicarire ahamagaguha dukeye ugasatura igishitsi ababanyi biroroha imihana y'impande y'iwanyu biroroha kugira muronke ababaha ibiti byo gucana uragenda nk'uwo mutsi na nyoko ukamubwira ingorane ufise hama akagufasha eh, akaguha dukeya agashitse usatura hama ugacana uyu mukuru w'ikigwati yamubwiye ati birashika bakaja gusatura ibishitse ha mu kigwati aha barihubaka ikigwati c'amahoro ubu birahari ubu nta ko ariho baja bose ubu nta bihari aho bacana amakara amakara yoyo ni utaraboneka amakara usanga naho nyine barahejeje ukanaba utuntu duto duto nyine batacyo dufasha umaze kuronka inusu y'ifu y'umwana ararira mm. ugaca utaha nta bindi buronde nk'ayo makara hohone muba mwatoraguye ntimushobora kwinkwi wumva ziba zibuze ntimushobora kuzana basi muce mutekesha amakara none uci utuzana atarasiye ufise urumva naho nyine ntibyakora ufise abana uca uyashora hama ukarondera se y'umwana eh. hama ugaca ubwatsi ugaca ucana ubwo nyine ucana ubwatsi eh. none ntimufite ubwoba yuko nk'inzu zishobora gusha oya hmm. inzu ntizice cugumba hambavu y'inzu ntimubasaba muti tworonka twotwara nk'udukwi dukeyi bakabaha dukeyi oya ntitwo tubasaba kandi naho twabasaba ntiboduha cyabadusaba kugura natwe ibyo tugura ntabyo twaronka mbega none hariho nk'abo ubona bashora amakara biyungunganya mu gushora amakara inkwi zuzu bazikurehe ko mbona ngaha mu kigwa tumenga nta biti abiyungunganya mu gushora amakara n'abaja kunoba aho bayacanye bafise abatera ibiti bakajya kunoba rero aho bayacanye hanyuma bagashora noneho biraborohera kugira baronke aho bakura ayo makara vyoroshe oya ntibiborohera nk'ubu uye bagiye hari habagiye saa kumi n’imwe nk'ubu ntibararonka naho bona bayo makara urumva ntibashobora koroherwa ingorane y'ibiti urumva iribonekeza ngaha a nta ntibishika nka rimwe na rimwe nk'umuntu akaja muri ivyo bitara vya leta agapfa nk’igiti igiti kimwe canke bibiri kugira ashobore gusatura ivyo byose byo kurya hari naho usanga bikenera inkwi z'ibisate uretse utwo tutuyabara urumva agiye kugisaturanaho abazi ko afise amafaranga ariha canke agize tombora mbi bakamufata baca bamujana kumupunga urumva rero atafise ayo mafaranga ntaja muri iryo shamba nk'abo uvuze bashobora kumufata baba ari nk'abake abapolisi nta bacunga nk'amashamba baba bahari bavuga ati kirazira gukora kuri ibyo biti biba bya leta abacunga amashyamba nk'abakuru b'imitumba bo kenshi mugabo ntibakunda kuba bari bariko baragenduragendurwa n'abapolisi kuko ari ba leta none nko kuba barongoye birashika bakavuga nk’icyo kibazo imbere kwa ba musanteri canke ku bandi kugira izo ngorane z'inkwi zo guteka zitorega umuti barakivuga mugabo bavuga ngo bagiye kucihweza mugabo bikaguma iyo oyo ntivyigera bija habona ntibigera baduha inyishu inyishu yanyu y'ico kibazo yaratowe oya baguma bavuga ko bariko baravyihweza mugabo ntiturabona inyishu tubona inyisho yabyo urabona ko hariho n'akabeho kenshi kugira ngo muronke n'izo gucana mu bitapfuye muri leta byazanywe n'abagiraneza babigurira ahandi eh, nicyo gituma atahojya mu gitara cya leta mm. eh. ariko iyo ngorane murumva kwiba hanze y'ukurongo uduti two ingorane iraduhanze kuko nta nkwi zo guteka kuko atawojya mu gipimo kuzisenya baca bamufatirayo bakaca baza kumupfunga eh. none nk'utwo muvuga mu mugera mugerageza gutoragura cyangwa mugasaba turaheza tugakwira ndagenda eh. ndagenda navuye ngaha anyisa nk'iyo mu gatondo eh. nkagenda nkagenda nk'iyo umuzaga isotsi nkaza kuyerera uvuye muri komine kayokwe ugashika igisotsi ni nk'ibirometero bingaho ni hanini rwose nk'ibirometero nka cumi na bingahe na cumi na bitanu eh. n'umwana mu mugongo eh, ni kure n'umwana mu mugongo mm. rero tugimaze kugenda hari aho dusanga nyine n'igipimo yariciye amakara apanze ngaho akadutuma igikorwa cyo kujemba ubwatsi ubwatsi tukabujemba tugiye kubujemba akaca avuga ati akaca akurayo ya makara yakuyeyo tujya tujyamo natwe tukanoba tugiye kuyanoba aho rero muko turinda dukwitse amakara tuza kugurisha kugira ngo turonke ikiro c'ifu tuza kurarira biragorana bukeye uraheze ukaronka utuguvu tukuja kurondera ahandi urumva nk'ubu munsi ubwiye igisozi bukeye ugaca ufata nk'inzira ija muri ndava uraheze ukaronka utuguvu tugushikayo uragenda uragenda ukagenda nyine ukagira kwa kundi nyine ugatorora twa dukara nyine umaze kuturonka hari aho uronka inusu y'ibiharage hari aho uronka inusu ikiro hmm. cy'ibiharage ukaca utahana icyo nk'umukuru w'umutumva gihinga cyangwa nk'umusitanteri icyo kibazo muramaze kukimushikiriza cy'ubukene bw'inkwi ngaha igihinga kurumva nta duhagaze urumva ko hari akayaga kenshi ibyo byose mu ijoro harakanya rwose none gahe naho bokimushikiriza ntibikunda aca avuga ati genda mwiyaranje uko mushobora kose kuko nta biti jewe biti noronka eh, urabona nama twarayabutse twese twikora mu myonga mu birabaraba tukagenda mu myonga iyo biri hanyuma tukabitsa nk'ubu ndabona ko mufite udutongo nta n'umugambi wo gutera igiti cyangwa ibiti nka mbega nk'ibiti umuntu yobitera gute mu gatongo gatoya oya ni gato cyane ni gato agakwiye iyo nzu nyine nanubona nk'ahajya aha uwo hashyira inzu ukongera ukahatera ukujya nk'uduharage cyangwa ibigori ubona wo kwimburira aha mu kigwati cy'amahoro cy'igihinga kugira ngo udukwi tuguteka eh, muja gusatura ibishitsi eh, ibishitsi kugira eh, naho bashaka kuzokubaka aho mu kigwati cy'amahoro naho bashaka kuzokubaka none nk'ubu ibyo bishitsi ntibyahera mubona muzoca mukuru udukwi hehe ntaho tuzadukura nta nahamwe tudasohora tudukorera nk'uko twaduca ingero nyine twongera duca ingero ntaho kagiye silver arongoye icyo kigwati cy'igihinga asigura ko icyo kigwati kigizwe n'imiryango mirongo itandatu n'indwi ngo rimwe na rimwe birashika bakajya gusenya mu bibanza bya leta bikingiwe iyo bafashwe barafungwa ngo n'ibibanza bafise n'ibito ku buryo byo bagora guteramo ibiti hari imiryango mirongo itandatu n'indwi abana ni abana amajana abiri n'umwe ego uri kuraraba ngaha ni ku musozi wa gihinga muri komine kayokwe hariho umuyaga eh, ibyo byose abantu bahaba baragira nk'imbeho mu ijoro mbega kugira bashobore kuronka inkwi zo gucana cyangwa guteka babigenza gute biyungunganya gute ukuntu biyungunganya bakunda kugenda aho bari ko nk'aho baguze ibiti abacana amakara amabango bango baba yavuye ku biti abandi bagasaba nyine nk'aba aho byaba baciye imiki ikuma bakazura bijya bishitsi iyindi tombo ribagize hariho ikigwati cy'amahoro ngaha kubera bari ko bahahonya ibiti barasaturaho ibishitsi icyo nicyo kigira ikindi ntusubira kuvuga kuri iyo miryango hariho iyindi yiyongereye ko bampaye ngo ndayirongore y'abantu bakenye bashize aha mu kigwati cy'amahoro amahoro kugeza ubu twoca tuvuga ubu uye tugeze kuri irindwi n'indwi urumva kubera abo bandi bazanyemo kandi urumva bavuze ati urabakurikirana hari nk'umugiraneza haciye ntacenda bibuka none nk'ubu ntibishika nk'umwe canke babiri baka kubera bukene nyene bwabateye bagaca nk'igiti canke bibiri mu bitara vya leta biri hafi barashobora kugenda urumva uwo byaburiye afashwe nawe baca bamujana ku kw'ikomine naho kuko babona ataco bamukura baramukura bakamufunga bagaca bamwihanditse ati ntuzusubire niko bimeze amande boye abatoza kandi babona ari aja muri icyo ntiwumva ko aba yabuze uko agira amande bamutoza baramuhana baramufunga hariho nk'aho mu kigwati none bamaze gufatwa agafungwa cyangwa bakabahana bo muri iki kigwate bagiye muri ibyo bitaro bya bigeze kubafata hanyuma barabajyana gushika ku ikomini hanyuma bashitseyo wowe woba waronse agatongo ko kuri mu ugaca ugatera ibiti kandi nawe ukeneye kuri erega baduha hato hato eh, hangana iki ugereranya nk'imetero zingahe kuri zingahe wumva hariho bivana bivana n'umutware aba yaje gushikiriza umuntu ari wo rumva baduha mirongo mirongo ine ku mirongo ine eh, rumva ni purase ni puraseyeri ugacamo hari umutwe kujya gusa uca hari umutwe kujya naho nyine urumva ntihaba hakwiye n'ubu hari abatararonka kubera aho baciye bakiduza kikagenda mu bushikiranganje mu kuronka itongo urinda gushika mu bushikiranganje n'ubu bari ngaho bitwa ko bakiri nk'abagererwa kuko baca bagererwa n'abo bandi b'utwo dutongo dutonya bakabaha aho bubaka inzu agaca atungwa no kuza araja kunobama amakara canke kuraba hatera ikiraka gutyo nyene noneho bateye nk'ivyo muvuga vyo gutera ikiraka canke kuno budukara biraborohera kuronka ibiti bikwiye bizovamwe utwo dukara bakaronka irarira ukuntu bimeze bagenda gutera ikiraka kuri uyu yaguze ibiti bakamucira ibyatsi byo guforonta amakara ahakuye amakara nabo bagasubiramo baca basubiramwo ahavuye bakanoba tujya duto duto nkabankira ati muriko murabatumye aba yabatumye ubwo ubwatsi aforontesha amakara yiyo nk'iyo mugiye kwa musanteri muti turafise ingorane y'ibiti byo gucana canke byo gusobanya ndabona ingo zimwe zimwe nka mwebwe iwanyu hansanze muri ko murasobanya urugo musanteri yababwira iki musanteri nta nyishu nimwe avuga kuko musanteri ndakoreye ko ni ku biti by'amatwarete ntarabitwimye byo gutarura ibisenga cavuga ngo ni mu fyatu ego gufyatura tukavuga none igisenge c'ikinogo ngo gikoresha iki nkaje kugira ngo nubake twarete nagiye mu kurondera ibirabaraba kuko mbona kwitwa leta ikenewe rero ni benshi acabona uwo mucoko wo kuja mu mwonga kurondera ibirabaraba ubona ni mu myonga birabaraba utobibona utagiye mu kayoko bica bituma baca bituma mu mashamba urumva indwara ntizofata abatwa gusa rero n'abandi banyagihugu izobafata none urumva nk'ibyo birabara muri muravuga biba ari ibyo kugira ku mpome ubundi hajya hasi birakeneye ibiti bikomeye bikeneye ibiti bikomeye mugo urumva wiyungunganije ukabona ibyo birabara bubironse ucurondera amatafari ukayifyaturira ukaba uri kumviriza ikiganiro tahutahuza abandi aho turi ko tukuyagira ku ngorane abatwa baba mu kigwati kiri ku musozi gihinga muri komine kayokwe aho ni mu ntara ya mwaro bagira mu kuronka inkwi zo gukinjika ibifungugwa aho ni mu gihe bavuga ko n'udutongo bafise ari duto duto badashobora guteramo ibiti tahura utahuza abandi ahuba ivyo ubona ukubayeho n'ibidukikije umwe muri iyo miryango iba mu kigwati asaba kuronswa amatongo kugira bateremwe ibiti bazoje barasenya nk'ubu benshi bari kuca ibiraka abandi bari ngaha mu kigwati bica bituma muronka icyo mufungura Eh, bica bituma turonka icyo dufungura benshi bagiye guhaha birashika naho nyine bakabura nubwo barawonka kabisa eh, birashika nk'umuntu akaja nko kurondera nk'utwo dukara akatubura eh, birashika iyo umuntu yagiye kurondera amakara akazunguruka akabura kabisa hanyuma ukabona aratahutse akakubwira ati ukungene byagenze byagenze uku nuko narondeye ndabura none twihangane ifungurwa zabutse natwe tukemanga tukavuga ati kweri ko zabuze nta kundi reka twihangane turose nk'itongo rikwiye hanyuma natwe tweza tugatera icyo giti hanyuma tukaronka utwo dukwi natwe hanyuma tukongera tukarima tukaronka utwo dufungura Jean Bosco Ntendekere arerwa igisata kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Mwaro asaba iyo miryango iba mu kigwati kwegera ico kigo kugira abaronsi ibiti bibana n'indimo e, ku musozi wa Gihinga e, ni umusozi watewe ko ibiti bitari bike n'umugambi projet mugamba bututsi hariho n'ibindi byatewe kuri financement ya Banki Mondiale e, eh, kuwo musozi rero ibiti muri rusange byifashe neza ariko karacamwo karacamo kubera imiryango y'abatwa iraho hejuru ku mutumba wa gihinga eh, bakaza baronona kuri uwo musozi hari ibigwati bibiri hariho y’ubutazi muri komine ndava n'ic'igihinga muri komine kayokwe neza na neza mwe mukorera muri ico gisata mubikurikirana ku munsi ku munsi mubona vyifashe gute abo ba ivyo bigwati vy'abatwa biri ku mutumba wa gihinga eh, mwavuze ko ari uri ngaha hafi mu kigwati kiri muri komine kayokwe hariho n'ubundi iyindi miryango iri ku mutumba wa butatsi ibisate by'inkwi eh, mu bandi bantu atarabatwa eh, birashika none muramaze kubona rero nk'aho muri komine kayokwe abaciye ibiti mbere none birashika bagafatwa cyane cyane nk'abo bo ku mutumba wa butazi baramaze gufatwa akatari gake bagafungwa nk'aho kuri komisari y'imwaro bakaja umurambya ariko eh, n'abantu n'ukuri n'ukuri sinzi ko ari ukubera ijya ntuzeye ijya mugenzo wabo batagomba guhaha barafungwa bagahanwa ariko bagarutse kenshi bagaruka bakora bya bindi nyine baravuga yuko muri ko muravugana bavuga ati tuwe mu bisanzwe dufite udutongo duto mbega none hari umuti mwaba mubona kugira vuba bazoshobore kuronka ibiti byabo e, bipfuye mu gushaka birashoboka birashoboka kuko n'utwo dutongo duto duto bafise e, batwemereye tukabahereza ibiti bibana n'indimo e, boteramo ibiti ugasanga nk'umuryango urafise nk'ibiti bishyika nka mirongo ibiri mirongo itatu mu itongo Eh, hanyuma bagaheza bakaza barabyikorako imbere y'uko eh, ngira ngo leta izoheza ikabaha intuze y'amatongo eh, bashobora gutera ko ibyo bitara by'ibiti binini binini none muraba ibyo biti biraboneka biraboneka ibyo bibana n'indimo ku mwaka ku mwaka twamaze turategura ibiti by'ishyamba ibi n'ibiti bibana n'indimo n’ubunyene twosaba yuko babyumvise boheza bakatwegera Eh, tukabereka aho tuba duhategurira iyo mibyaro y'ibiti twaheza tukabafasha kubitera hanyuma tukaraba yuko ubwo bugizi bwa nabi bwagabanuka muraba uko guca ibiti mu bitara bya leta hari inkurikizi bigira ku bidukikije ego nibyo reka kugira inkurikizi kuko turabye Eh, nko kuwo mutumba wa gihinga eh, naho ku munsi boca igiti kimwe muca mwumva yuko ku kwezi aba ari ibiti bishika mirongo ku mwaka urumva ngena bingana haca hasigara ubugaragwa amaze gusigara ubugaragwa rero murabona haca haza inkukura ku misozi eh, haca haza ingorane zitandukanye gushika naho haba ihindagurika ry'ibihe iryo hindagurika ry'ibihe rero rigaheza rigaca ritera ingorane zitandukanye kwabo babiciye n'abandi nyene babaho hantu afurika ndetse no mu gihugu cyose eh, mbega birashobora nko kugira ingaruka mbi nko ku magara yabo ubwabo nyine baba babiciye yego cyane ihindagurika ry'ibihe rimaze kuza ntibibareka kubera aribo babiciye eh, murazi yuko rimaze kuza haraza ibyo by'inkukura isi ndimwa iryoshye igatemba kumenyera gukora kugira bashobore kuronka inkwi bakeneye eh, nk'ubujejwe intwaro iyo ngorane turayibona kuko eh, muri icyo kigwati cy'abatwa eh, barahabahaye mugabo nta hategekanijwe amashamba bashobora gukuramwo inkwi kandi nta n'ahari ibiti bafise baravuga ko n'udutongo bafise ari duto badashobora gutera ibiti byabo kugira bashobore kwiba ko mbega none nk'aho nk'umuntwaro umucamo wafashe iki eh, amatongo bagiye bararonka yari amatongo yo kubakamwo eh, hanyuma hakaba hariho n'ahantu hafi y'ayo mazu yabo ahantu bashobora kurima nta hari biti rero bafise eh, kuko icyo gihe leta yashaka yuko bava mu ibarabara bareka kuguma bayerera bakaronka aho baba eh, kugira ngo baje hamwe kandi bashobore gufashirizwaho mu bishoboka baravuga ko baca baja gusaba nk'abakokoye ibiti kugira bashobore gucana amakara cyangwa ngo bagaja gusitura ibishyitsi mu kigwati cy'iterambere cy'igihe ikinga kiri hafi bakavuga ati rimwe na rimwe biratugora mbega nko muco muhanurike turabizi yuko bafise ubukene bwo kuronka inkwi e, n'ibyo by'uko bagenda kuza barasabiriza uduti kubiciye ibiti byabo e, cyane gusisitura ibishyitsi birahari turabizi n'ingorane ariko kandi bisanzwe binagoye kuko turafise n'ibiti bya leta bya komine e, nabyo nyine bica byibwa ku bwinshi kubera ubwo bukene twebwe rero nta byinshi dushobora kubafasha kuko aho hantu begereye eh, hasanzwe hagwiriye ibiti bya leta byo muri eh, leta ntidushobora rero kubona ukuntu twobibaha kuko nta burenganzira komine ifise bwo gutanga amatongo n'igihe dutanga aho bashobora kubaka hamwe birinda guca muri leta bagatanga uruhusha bagaheza bakaronka ubu rero ntitubona neza icyo twobafasha mbega none biramaze gushika bakaja kwishira ibiti muri icyo gitaha cya leta nubwo kibujije harabo mumaze kubona bafatwa bafatwa bahanwa gute iyo bibishyitse e, ni kenshi bikunda gushika tugasanga bafashwe bariko baricira ibiti bya leta barabyicira bakagenda bakabicana hari n'abaja kuvyiba e, bakabicana amakara ayo makara tukayafata kuko duca tubibona eh, iyo e, tubafashe rero duca twitura ubutungane ubutungane nabwo bugaca eh, bubafata bukabahana iyo babahanye rero baragenda bagashika n'igihe bapfungwa amezi abiri canke gushika no ku mezi atandatu ivyo rero biratubabaza ariko rero barasubira bakagaruka niyo bagarutse bagasubira bagakora ya makosa nyene kubera ubwo bukene iyo ni ingorane ikomeye cyane kuko yama inama iriko iraba ngaha ah, muri komine yacu ka urongoye intwaro muri komine kayokwe mubona umuti uzotewubaka wuhe nimba ari mu minsi ya vuba cyangwa mu minsi haciye igihe umuntu yo kwita lonterme mu gifaransa eh mu minsi yavuba icyo twifuza ni uko ubwa mbere bwo bumenya ko ibya leta ibiti bya leta amashamba ya leta atarayo kwihagira amashamba ya leta ategerezwa kubahirizwa na bose atanumwe avuyemo icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko bomenyera gukora bakagenda bakegera abo babana bafise ibiti bakabakorera hanyuma bakaronka amahera bahejeje kuronka amahera bagashobora kugura ibyo biti cyangwa izo nkwi bakeneye ubwa kabiri nuko twebwe mu ntwaro tubahimiriza kuja hamwe mu mashira baje hamwe mu mashira hanyuma natwe icyo tuzokora tuzobasabira leta ibahe ahantu bashobora gutera ibiti gwabo mugabo nabo nyene bakuye amaboko mu mpuzu inano duce turangiriza kino kiganiro nshimire wowe wagikurikiranye nshimire na Rohandi kuri we yamfashije gutorokanya amajwi Christelle Nizigama kiguteguriye ndakwikibanuye ugira ibihe byiza ubaye. ahuza abandi ahuba